essa novinha que tem a jaca grande e a frente pequenininha. Vem cá, bundita, ela senta, ela fica, ela para no chão, arrebita, ele pica, ela quica. Vem cá, bundita, ela senta, ela fica, ela para no chão, arrebita, ela quica, ela quica, senta, bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. Quica. Que Kika, kika, que ca que que kika cabundita. Menina, vem balançando a bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. que que ca que kika, kika cabundita, que kika. Kika bundita, ela aceita, ela fica, ela para no chão, arrebita, ela pica, ela quica, vem cá, bundita, ela senta ela fica, ela para no chão, arrebita, ela quica, ela quica, senta, bunda. Ei, menina, vem balançando a bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. Quica, quica, quica com a bundita. Quica, quica, quica com a bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. Quica, quica. Kika cabundita, kika, kika, kika cabundita. novinha que tem a jaca grande e a frente pequenininha. Vem cá, bundita, ela senta, ela fica, ela para no chão, arrebita, ele pica, ela quica. Vem cá, bundita, ela senta, ela fica, ela para no chão, arrebita, ela quica, ela quica, senta, bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. Quica, quica. Kika cabundita, kika, kika, kika cabundei. Menina, vem balançando a bundita. Ei, menina, vem balançando a bundita. Kika, kika, cabundita, kika, kika cabundita. Ela senta, ela fica, ela para no chão, arrebita, ela pica, ela quica, vem cabundita. Ela senta ela fica, ela para no chão, ela grita, ela quica, ela quica, senta, bundita.